บุกทูสี่สิบสามที่สวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ที่นั่น Le zoo est là-bas. Le zoo est là-bas. ยีราฟอยู่ตรงนั้น Les girafes sont là-bas. Les girafes sont là-bas. หมีอยู่ที่ไหน Où sont les ours Où sont les ours ช้างอยู่ที่ไหน Où sont les éléphants Où sont les éléphants งูอยู่ที่ไหน Où sont les serpents Où sont les serpents สิงโตอยู่ที่ไหน Où sont les lions Où sont les lions ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป J'ai un appareil photo. J'ai un appareil photo. ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย J'ai aussi une caméra vidéo. J'ai aussi une caméra vidéo. ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน Où puis-je trouver des piles Où puis-je trouver des piles นกเพนกวินอยู่ที่ไหน Où sont les pingouins Où sont les pingouins จิงโจ้อยู่ที่ไหน Où sont les kangourous Où sont les kangourous แรดอยู่ที่ไหน Où sont les rhinocéros Où sont les rhinocéros ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Où sont les toilettes Où sont les toilettes มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Il y a un café là-bas. Il y a un café là-bas. มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Il y a un restaurant là-bas. Il y a un restaurant là-bas. อูดอยู่ที่ไหน Où sont les chameaux Où sont les chameaux กอริลล่าและม้าลายอยู่ที่ไหน Où sont les gorilles et les zèbres Où sont les gorilles et les zèbres เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Où sont les tigres et les crocodiles où sont les tigres et les crocodiles